Але він живий? швидко запитав Дворенко. Поки що. Проте лікарі нічого втішного сказати не можуть. Я ж не хотів, випадково так вийшло. Не хотіли і садили ніж на вісім сантиметрів. Причому людині, котра спокійно стояла і не могла, як ви твердите, сама напоротись на ніж. А втім, це вже суд розбереться. Випадково чи не випадково вдарили ножем працівника міліції. А що, буде суд? З награною надійністю звів брови Дворенков. А у вас щодо цього є якісь сумніви? Судитимуть Дворенкова, обов'язково судитимуть. І за цей, і за інші злочини. При вашому багатому досвіді дивно цього не розуміти. До речі, цей ваш досвід. Мав би вам підказати, що далі відпиратися та вигадувати різні химерні версії недоцільно. Та я, товаришу Маринич, нічого не вигадую. Розповів усе, як було. Повірте, як знаєте, вважав своїм обов'язком нагадати про ваші ж інтереси. Анатолій Іванович взяв поштову квитанцію, показав, яку це телеграму видавали до Ростова. А хіба ви ще не перевірили? Не схоже це на вас, примружив око ювелір. Повідомляв дружину про свій приїзд. Маринич підсунув дворенкову чистий аркуш, подав його ж ручку. Ось напишіть тут цифрами число місяць рік, коли давали телеграму. Той з подивом глянув на Маринича, явно не розуміючи, навіщо це. Потім знизав плечима, що, мовляв, і накреслив кілька цифр. Маринич поклав аркуш поряд з квитанцією, якусь хвилину вдивлявся в обидва папери. Кивнув. Так усе правильно, дата збігається. По паузі зовні байдуже додав. До речі, іще одне сходиться. Ось тут він показав квитанцію. Вашою рукою записано якісь цифри. Не пригадуєте часом, що саме занотували? На мить в очах дворенкова промайнула чи то здивування, чи то переляк. Але він відразу ж відвів погляд від квитанції. Дідько його зна. Може, телефон якоїсь молодиці, а може, щось інше. У мене так буває, що з п'яних очей щось запишу, а після не можу пригадати, де що й навіщо записав. Але яке то взагалі має значення? Не знаю. Якби ви згадали, що саме занотували, то міг би сказати, чи має воно значення, чи ні. А так побачимо. Не пригадуєте, де саме видавали цю телеграму? На головній пошті, здається. Зрештою, не пам'ятаю. Проходив якоїсь вулиці, побачив пошту, згадав, що дружина в листі просила повідомити про приїзд і дав телеграму. А де саме це було, на якій пошті не звернув уваги в чужому місті, самі знаєте як? Знаю. Виходить, ви мали повернутися раніше, але затрималися. Дружина затурбувалася і написала листа, так? Турботлива у вас жінка, Дворенко. Жінка жінка, звісно, турботлива, промовив байдуже. Раптом пожвавішав, пильно глянув на Маринича. Як і кожна. Хоче точно знати, щоб не застукав, була зненацька з кимось. Всі ж вони однакові. І ви, мабуть, неправильно вказали день приїзду. Чому правильно? Справді, мав намір завтра виїхати, якби не ця дурна історія. Але ж хотіли її застукати. Зовсім не хотів. Мені тепер це байдуже. Вже твердо вирішив з нею розлучитися. Не зійшлися, як то кажуть, характерами але розійдемося тихо, без скандалу, як має бути між порядними людьми. Він уперся в Маринича удавано наївним поглядом. Мав намір розлучитися не тільки з нею, а й з Ростовом, переїхати в інше місто. Можливо, навіть до вас, у Клепергівськ. До речі, я тут весь час принагідно цікавився, чи не знаю, хто бажаючих мінятись на Ростов. Ех, дворенков, дворенков, ви хоч запам'ятовуєте, коли і що кажете.